iki menang. Pukulan Bathari Durkoran Bathara Kala kuwi mujudake suwijining jawata. Apa ya kira-kira aku bisa lan aku kewagan nandingi kridaning Bathari durguran Bathara Kala. Ana ing kene ulun bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita ingkang ngaran ya kuwi pusaka. Ingkang manjing ana nganggo kita aran Godo Inten. Wondene Godo Inten iki ing Kenarya Sarana nggon kita bakal mangrurah satru murka. ya kuwi Bathari Durgoran Bathara Kala wis anggeni angka kuwi gage tampanana ingkang winastan Wahyu Gada Inten ya pusaka kang aran Gada Inten manjing ana ing angga kita sawise kita nampa Gada Inten kebat kula bali ana ning jagat tulungana kadang-kadang kita lan sirenakno jagone Kestina kang menang gage paring ana aku nyuwun pamit kaslak rasane ngatiku ora slonto bakal nyumurupi kaya ngapa kuwandaning jagone Karasata Kurawa ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro paman paman mloso jenar sawetawis lenggah madaning datu ya negari ngestina mugi kasike cakno anggen jenganti lenggah paman patih haryo sengguni kawula ana nunu ning anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ing ngabdi ing plasa jenar kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngesti Nonggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengkandi kula lenggah paman plasa jenar kawula ana nununging kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdi ing kepatian dinten sak mangke menika nggir merupadini bobotulno sawetawis lenggah madaning datuloyo katuran karaharjan rawu jengan diko boboing suko limo Oh, ah, gandak beleguduk semaru gembel semorante semorante hawala hawala kula nungun ingin ger tansah pinal nganeng kami dadan ring sambi kula sewani puning ngembobo ing suko limo manggyawi dodone sekolah sewan kula Napa kemarin mau kulo ngaturakan salam taklimipun lebih pun ingkang bopo kunjuk ngerso paduk anak Prabu Ngesti Nongger, anak Prabu Duryudana. Kulo tambiakan yuk bumbung rauh sing mana. Buten langkung kasih kecap no anggen jengan di kulo enggak. Bopo merbahan durno. Kulo nak nang, kulo nak nang, sambun buten kirang prayok kipi semani pun ingkang bopo yang suka lima ger. Menurut ini kakang Prabu karena yang awonggo. Mugi kasih kecap no anggen jengan di kulo enggak. Koko Prabu, koko Prabu karena yang awonggo. kawula nok-nok-nok muni yai sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing awangga namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka yai prabu ngestina kula tambi akarya bombong manahipun ingkang rayi ing ngestina amawah ana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekecak mangken jengan dikulenggah kawula nok-nok ngestu padha dawuh paduka yai prabu ngestina Opo dene sira Dimas Kartomarmo? Prayoga nunggoni si Adi ngadhep pun Kakang Dimas Kartomarmo. Ah, lho, lho, lho, lho, Sampun wonten kirang mriki piswanipun ingkang abdi pun kartomarmu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapawada Paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Ndak tampa si Adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestu nipun Kakang tampanono. lan mratakno mring sagung kadhang ingsun kang padha gantung sibuh. Lan aja nganggo ning padha saur manuk jeneng Manirana Daya Mbabarake wigatining pasewakan Kartawarma. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu Semban kula. Paman Hari Sengguni, kula wonten dawuh nggir, Bawa Durna. Kula wonten timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ing Kawula nek wonten timbalan, Yayi. sewu-sewu kalepatanipun inggih putra Tadah Waduna, Bawaduna. Dene dinten samangke kula wantun hambuyung dhateng rawuh jengandika madyaning datur ya negari Ngastina. Monggo menika sanes dinten pasewakan inggih saben pendak dinten dipun wontenaken. Namung dinten samangke kula nglembahaken sangganing para sepuh badhe wonten atur inggih kula kunjukaken ngersanipun para pinisepuh wonten ing datuloyo. Namung mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten miyosing pangandika waduka para sepuh keplak kerengga anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putur ing Astina Pundur Yudana. Nyawa-nyawa jimat kula ngger sesemban kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung maduka ingkang menang paring panggesang dhateng bapa ing kepatihan. Jernyatanipun maduka menika sesemban kula. mila sampun ngantos ing katimbalane ngewanci rina nadyan katimbalane ngewanci ratri inging bapa mboten nedya selak tertentu mastuti dawuh paduka anak Prabu Ngestina ing mekaten daya-daya kula cemadeng dawuh nggih wonten wigatos menapa dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh mongko menika sanes dinten pasiwakan agung kepareng hamba barono ingkang sejati nggih semanten nggih kang ing suka lima nggih sasampunipun ing bapa nampi dawuh paduka anak Prabu Ngestina daya-daya dinten ri kelenggan sak mangke kula gelak lampah kula daya-daya prapteng wonten negari Ngestina ing pengajap mboten wonten sanes kejawen namung enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngestina kepareng mambah baran ing ing bapa ing saka lima kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngestina nggel anak Prabu Duryudana yayi sampun ngantos wonten sangga runggi wonten penggali paduka tumuntun sak mangke kula aturi paring dawuh wonten menapa menapa sing kintenipun negaring sedina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rempon menapa wonten satunggiling nalindra ingkang badhe anjudak kawibawan paduka yai prabu keparang ngambabaran ora ingkang raka ing ngawangga kula sedya nganglungaken jangga midanget sabda tama paduka yai prabu ngestina yai prabu duryudana Hendra ingkang puswita harum kasiling samirana mri om Saka kadung oh ngas kandanyo oh Maweh raras retnaning driya Oh Oh Ayu Sengkuni. Wonten timbalan, Ger. Oh, Mboten. Wonten dawuh, Ger. Mugi antados ning kawuningan madyaning pahemen datu ya negari Ngastina. Didi kelenggan samangke kula badhe ngrembak kalih perkawis ingkang dumados wonten negari Ngastina. Mugi kepareng Mambah Barana dhateng ngabdi kematian ngger anak Prabu ingkang sepisan. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. dene kula hanglangkungi dhateng wasisaning para sepuh. Mugi andados neng kawuningan sabda ari ingkang kepengker kula nampi rawuhipun inggih menika sinuwun Prabu Manik Maninten. Ingkang kepengin sanget sambet memitran dhateng ingkang putra ing Gustina Pundhuryudana ngemuti bilih pinjang para Kurawa menika badhe anapaki perang ageng Bratayuda. Mila awon menapa menawi kula tansah nampi satunggiling nalindra supados sak mangke saged sambet memitran kalian Pundur Yudana. Ing mekaten saya uwuh kekiyatanipun para Kurawa anggenipun badhe napaki perang ageng. Angga kalih boten sanes kejawi namung anggen kula sampun nampi nawala. Wondene nawala menika kula wau boten sanes saking anak kula ing Drepsila genipun wisanggeni. Surasane nawala cetha bilih wisanggeni badian nyuwun negari ngestina menika mboten ketang namung sepalih tegesipun namung sak sigar semangka nggae muti dhateng pun wisanggeni nadyan menika lari wingi sonten parandene sedaya menika sampun wuninga jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggeni bilih lari ingkang tugal kewarisan monggo kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung sampun marambah makaping-kaping pisang geni menika damel geger negari Nestina mboten wonten ingkang ngongga pulya mengsah dateng anak kula pun wisang monggo dinten samangke piyambakipun hangucik ke Prabu Ning Nestina bawan Ewuhaya raos sing manah kula anggen kula badhe paring pangandikan kalian anak kula pun pisang geni. Upami negari mereka kula paringaken dhateng pun pisang geni boten ketang namung sak sigar Tan Tanwandi mangke kula sak Kurawa badhe mapan wonten ing pundi tartentu boten cekap negari Ngastina ingkang sepalih mereka Kinarya cumondhok kadang-kadang kula para sata Kurawa ing eh, ngangga kali, kados menapa suraipun tiyang ingkang boten demen kaliyan Duryudana kaya ngapa para kawula nggone ngrasani marang Ratu Ngastina ing atase negara dijaluk dening wong liya kula paringaken kanthi ikhlas sing manah kula sinengguh kula menika nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula sinengguh kula menika satunggiling nalindra ingkang boten saged nyepengi dhateng kanalindran kula tegesipun boten saged budidaya supados negari menika tetep wetah dados tunggal kados mekaten menika. Mila kula nyuwun iga pertikelipun para sepuh kados pun anggen kula badhe paring wangsulan kelawan pun wisanggeni sabab lari menika sampun matur dhateng yang putra ing Ngastina menawi negari menika dipun kekai piyambakipun boten badhe wangwang nyawang senopati negari Ngastina saha negari menika dipun rebat sarana bandayuda paman paman mloso jenar mugi keparenga paring kepadang dhateng manahipun duryudana paman harya sengguni aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih nembe mireng pangandika paduka kemawon sampun mengkorok gitok kula liripun kados Sundi, ngemuti dhateng menapa ing sampun paduka dawuhaken leres bilih wisanggene menika kula nuwun sewu miturut pitanganipun ing bapa ing kepatian lancur-lancur pendowo anak-anak pendowo ingkang bebayani piyambak menika namung atmajanipun janaka inggih menika pun wisanggeni angka kalih atmajanipun Raden Werkudara inggih menika pun Antasena monggo sak pangertosan kula nglungger menawi wisanggeni wonten negari Ngastina tartemtu Antasena mboten badhe kantun mergi putra-putra Pandhawa menika sampun cinadang gadahi judu piyambak-piyambak menawi Abimanyu menika kalian Gatutkaca menawi Rawan menika kalian Antarja menawi Wisanggeni menika kalian Antasena menika mboten saged dipun pisahaken menawi ngantos mangke sowanipun Wisanggeni menika sareng kalian ingkang kadangipun sepuh inggih menika Antasena adhe kula nuwun sewu nggir kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina Sainipun kados pundi? Sainipun tata-tata pindah saking Ngastina kemawon. Ngaten menawi paman Hari Sengkuni. Inggih. Amargi kula sampun mboten saged matur. Dobi, latri nyuwun priksa dhateng Kakang Penemban Durna, condong menapa mboten kalian aturipun ingkang bapa ing kepatihan. Bapa Durna, wonten dawuh, Ger. Kados pundi munggah mangkipun bapa ing Soko 5. Babakan perkawis menika. sampun ngantos negari ngemenik mestina menika wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar atmajanipun Pandhawa inggih menika pun wisanggeni ah oh, gandhek mlekuduk suwaru kembal sumarante sumarante kula nuwun sewu ngger sakdedaya dedayanipun titah menika tartemtu wonten keringkianipun Sak unggul-ungguling titah wonten ing adiyata padha menika tertentu wonten keringkianipun. Nadyan wisanggeni menika lare wingi sonten nang kasinungan kasekteli nangkung bebasan titah mendhat jero menter. Nanging tumrap kula mboten wonten titah ing gumpular wonten jagat menika, ing mboten gadahi keringkian. Sak apik-apike wong mesti ana alane, sak ala-alane alane menungsa mesti ana ing apike. Menika salukanipun para sepuh, menika tetembunganipun para nimpun lan para ulah agama ngaten menika. Dadi sak apik-apike wong ana alane, mesti ana alane, sak ala-alane menungsa ana apike. Kuwi wis kinodrat marang panguasane dat kamurweng dat, Dik. Nek ngono wis anggep kae ampuh. Saampuh-ampuhe wong mesti ana keringkiane. Mesti, mesti ana. Dadi lega penggalih anak Prabu Ngastina Kakang Prembantuna. Nek ngono sampeyan mangendika sisan keringkiane wis anggen niku teng pundi? Baduna. Oh, wonten dawuh. Keringkianipun anak kula wis anggen menika wonten pundi? Merawi saking petangan kula keringkianipun wis anggen menika mboten wonten, Kir. Anggeriyen ta? Sampeyan niku wong tuwa kok nek omong kok blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sente. Nuwun sewu. Didangu keringkiane enten pundi kok sampeyan wis iso ngaturke malah paring pangandikan nek keringkiane wis anggeni ora ana. Oh, nuwun sewu nggih Dik Patih. Napa sing mangandikake niku kula condong. Kula melu garis ngandhapi. Napa niku? Menggaris bawahi. Oh. niku nek jarane sakniki menggaris ngandhapi pangendika paduka beli wisanggeni menika mboten gadahi kringgian wisanggeni menika nuwun sewu lare wiji sejati lho nger wiji sejati kasinggihan dasaripun wisanggeni menika anggenipun lair sampun dipun sia-sia dening para jawata lairipun wisanggeni menika mapan wonten ing kawah candra dimuka lare babaran kayangan mila mboten nama maneh menawi wisanggeni menika kasunungan kasekten ingkang langkunge dhateng sak pepadanipun titah Tur dasare wisanggeni menika winong wong dening dewanipun. Malah kaloka sumebar warata saindenging jagat wonten pundi wisanggeni inggih mriku lenggah sang asih prana inggih sang Hyang batara Wenang. Mila wisanggeni menika dipun paringi keluwihan inggih menika dipun parengaken dugal kewarisan kalian sinten-sinten mboten ate basa nilar dateng unggah-unggah. Nilar dateng tata krami nanging menika dados kekasih ing dewa. Mila menawi Ngega dhateng aturipun ingkang Bapak Ping Soka lima, menawi wis sampun atur nawula dhateng patuk anak Prabu. Nuwun sewu, Gongger. Kinarya nambah dumawahing korban pinten-pinten ingkang badhe tumanduk wonten negari Ngastina. Kawula ingkang boten ngertos kentang kimpun kelakon pojok plereting kahanan badhe kasemyok ing ngaradan. Amargi pengamukipun wis anggeni dinten samangke paduka kedah bawa laksana. Maringaken negari menika dhateng panguwasipun wis anggeni boten kita namung sak sigar semangka. menika langkung prayogi nggih langkung prayogi amargi menawi mangke paduka cukeng angekai negari Gustina tanwande wisanggeni sak mangke tertulu badhe ngamuk pangamuk ing wisanggeni menika mboten wonten ingkang saged anandingi ingkang sak babak sak traju kalian keluwihan wisanggeni nggih menika nggih menawi ingkang nyuwun menika Abimanyu Gatut Kaca lan sanes-sanesipun anak Pandhawa oh kula wani tanggel kula ingkang dipun ajakaken wonten ing pabaratan nyuwun sewu niki malah sampeyan ngetokke karo ringkian sampeyan. Ngetokke pripun, Dipati? Nek ngono sampeyan wedi karo geni, Monggo sampeyan iku guru ning mong perang, gurune wong olah guna kasantikan. Begawan Durna menika kondange ora kok kondang pendhita ingkang duwe ngelmu babakan kelantipan panggraita utawa ngelmu werda. Ning Begawan Durna menika kondangipun pendhita ingkang pinter utawa ingkang sekti mandraguna. panjenengan gurune wong olah kaprajuritan kok nganti wedi karo wisanggeni diaran ana wedi kula mboten apa-apa mboten isin mboten sampeyan piyai sepuh lho lho niki kula mawi dasar kasunyatan kok dipati mawi dasar kasunyatan Neng nganti kula wani karo wisanggeni ya embane kaya dene iwak kecemplung wuwu sulung mlebu geni mboten ajeng kula iso urip mesti bakal tekaning pati mati muspro ora ana gunane Monggo kula cinadang benjang menika kula saged labuh labet dhateng anak Prabu Ngastina. Iki menika sarana kula madeg Senopati wonten ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Napa Durna kon mati meruput? Nggih. Mungsa wisanggeni, bayi wingi sore, banger bacen asmaning Begawan Durna. Upama mungsa kula menika sak traju sak bobot, padha-padha pendhita, padha-padha wong sing didaya kaya Begawan Durna. Mati kula ora mati muspra, ning mati satriya. ning bareng mungsuh bayi wingi sore kok kula kalah kula nganti tekaning pati oh mboten ajeng dieling-eling karo anak putu nggih ngoten nggih kakang nggih lajeng saenipun kados pundi saenipun negari dipun maringaken dipun maringaken nuwun sewu nek cara kula kok maringke praja menika kok saru Ngestina menika sampun manunggal ketunggalan dados tunggal. Negari Ngestina menika wiyaripun inggih semanten menika. Mboten kenging dipun prail-prail. angka kalih napa mboten isin ing atasipun anak Prabu Ngastina menika sampun sagad dados nalindra dijaluk karo bayi wingi sore sing jeneng Wisanggeni kok negara diwenehke menika pangudara usipun para kawula do ngrasani kali anak Prabu Ngastina yen to ratu Ngastina kinuwun sewu jireh getih wedi mati miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus ketitik namung dipun gegiro dateng lari wingi sonten kemawon panjenenganipun anglilakaken praja menika sepalih dhateng pun wisanggeni menika menawi cara kula saru dinulu lho saru dinulu Kakang Prabu Karno wonten timbalan Yai menggah pemanggipun Kakang Prabu Karno Basukarno ing ngawongga kados undi nyuwun mapunten menawi bab perkawis menika kula badhe munjuk atur jumbuh kalian manah kula nggih penggali paduka kados undi Yai gandeng nyuwun menika pun wisanggeni jer nyatanipun wisanggeni menika kalebet anak kula piyambak. Dipun menapak-menapakno menika tasih turasipun para sata Kurawa. Jaran Kurawa lan Pandhawa menika tasih sederek. Ewa sakmangke sak menawi langkung prayogi wisanggeni dipun emotaken, menawi wisanggeni boten saged dipun emotaken, sak mangsa borong Paduka Yai Prabu menapa ing negari menika dadi badhe dipun kekai, menawi dipun kekai kula ingkang saged dipun dokok wonten ing ajeng kula ingkang sagah abenajeng kalian pun wisanggeni. Mboten-mbotenipun kula badhe kawon kan wisanggeni jer nyatanipun namung bayi wingi sonten kula ingkang sagah mbeta bandhanipun inggih menika manjanipun Arjuna ingkang nami pun wisanggeni menika. Yai Prabu, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih mekaten radi jemeplong raos sing manah kula. Yai, Kakang Prabu manik-manik ten kados pundi? Yen dikeparangake Yai Prabu Ngastina nampa ature rakamu ing awu langit para paduka upama ta nayaka pirisepa negara Ngastina ora ana kang wani ngadepi Wisanggeni babar pisan aku tak tepungan karo Wisanggeni kaya ngapa ta bocahe lan kaya ngapa dedep yadeke sepiro jero cethek ing kasektene bakal tak ukur dening Prabu Manik Maninten Yai Ngastina Sigra-sigra yen premono kanca rakin awang sesongko ong nalindra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mangrempak ing wadya ong, ong. kurdo kula rek kiri-kiri nanggono magawe gelari wangwang ong ong didhumatyaning pasewakan negari ngastina nalika semanten samyo midhangetan panjenenganipun para sepuh ing ngenjeneng lenggah madaning datuloyo para ndring mangke katingal bingung bingleng kenganglangan penggaling sang nata ing astina Prabu Duryudana wilun jegrek nganti kaya tugu sinukarta tugu papan ingkang manggon sinukarta rinengga rengga lah menika ta warnane nalindra ngastina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut pinangka wartu kanyut ujare maganten wartu jare wangeca nang durung abang idra durung manding dasaring mertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muring seban pun amuk apa to kang dadi darunane Ora ana macan metu saka rangkeng gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sowanipun satring drep sila geni Bambang Wisanggeni ingkang nganti ngeroko ing randu Gumbala Bambang Antasena. Miyak Kang Samya sumaya dadosaken kaget Kang Samya mlati kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu dalan dalan minggir. mendalon tata trapsilaniro ong ngajomaken astaniro kale astaniro kale pisan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 in hoc jagat dewa paman wonten dawuh nggih panjen bocah ora kena dirasani nembe kemawon kula raosi wonten salebeting batos menika mboten pangling wisanggeni leres ngendikanipun Paman Haryo sareng kalian Antasena sowan wonten negari Ngastina Paman monggo cekat-ceket pados kontrakan mawon nggih Liripun kados pundi Kula sumurup kali anak kula kekalih menika kok wayah kula menika sajake kaya saya tratapan ati kula. Nggih, dipun dangu kemawon nggih mbok menawi wonten pangandika sanes saking paduka miwah atur ingkang benten saking pun wisanggeni paman lenggah prayogi inggih anak lanang kandhindita bocah mursit, iso mikul dulur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangudang kababaro dadi pakarti wisanggeni padha rajo saprapta munggir atmajaku bocah bagus tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala praptaku ya aku ngatur sembah, bektiku konjo Ndak tompo, ora liwat pangestu wakmu ngestina tambah nono. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Padarjo sak praptamu. Pangestune Pakdi slamet. Niring sambi, kula praptaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena ndak tompo pangestune wong tuwa tambah nono. Tak gegem dadiake jimat. Ger, wayah Mas Katuran Karaharjan. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti marang ngersaning Simbah Patih ya, Mbah. kula tampi dawa sami-sami angger antasena wilujeng nggir. Slamet, Mbah. Kok ndelik nang kono ngopo? Mboten apa-apa wengi papane nggih rupak. Wonten mriki kemawon. Ya wis, aku ngaturke betu katur ya, Mbah. Kula tampi dawa sami-sami. Ah, putuku nggir, putuku wong jentara. Putuku wong sekti, putuku wong bagus. Wis anggeni kowe padha rajo saprap tamu ya, nggir. Si Mbah Soko Limo iki. Heeh, ah, ah, ah, aku Mbah Kakung. Mbahmu Soko Limo. Aku ngaturke bekti ngatur ya, Mbah. Oh, tak tampa, tak tampa, Nger. Cak bagus pengestri si Mbah Tampanono ya, Li, ya Nang. Ndak gegem dadake jimat. Prayogakno nggonmu, sowan nesane anak Prabu Dridana. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Antasena kowe slamet, Nger, cak bagus. Pengestri si Mbah Duran, Durna. Simbah Duno wilujeng ku katur ya, Mbah. Oh iya, tak tombo, tak tombo. Pengestu simbah sampan ana ya, Ger. Tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulunggo? Ya wis ora kurang kepenak. Mbah Putri ora melu apa? Ora, ora sasang Mbah Putri barang. Ha, oh, wis ora tau melu neng ndi-ndi. Cacahke Kalonjana wis neng omah jenak. Heeh. Hmm -mm. Ya kala mangsa sok dijak mesake. Tukoke ondrok po. Kelek papat ki tukoke ondrok. Ayo mbok menawar dijak nang ndi-ndi wong sing jeneng wong iki resepsi aduh kae mesti garwane dijak. Ya mung aku sok ngrasani si Mbah Duno kae nek ana pahargyan gedhe kok Mbah Putri ora tau dijak. Antasena? Piye? Nek kowe diem piye ta? Ya ora apa-apa. Ora sang Mbah Putri. Oh iya, iya. Prayogane nggonmu lungguh. Wis ora kurang kepenak. Wis anggeni Raharjo. Si wong awangga slamet tek aku wo. Aku aturke bekti katur ya wo. Ya tak tampa nggir cah bagus. Antasena slamet. Pangestune Pakdi ngawangga wilujeng bektiku katur ya Pakdi. Tak gegem sarta tak tampa pangestuku tampan ana. Ya tak gegem dadiake jimat bisa ngeni. Ana apa wo? Sumengko nggon musowan. Ana ing ngarsane wakmu Ngestina. Ana wigati apa? Mula kagem matur marang wakmu Ngestina. yen pancen aku bisa menehi sarta paring kelawan sira kulup atmajaku bocah bagus apa yen dadi panjalukmu wakmu Astina bakal ngudaneni yen mengkono jumbuh karo nawala ing wis diaturake aku tak takon karo si wong Astina yo arep takon apa si wong Astina wis nampa nawala wis wis mbok surasa isine nawala yo panjen wis tak surasa lah tekaku ning papan kene iki Sawanana Negara Ngastina kuwi mung kepengin nampa pangandikaning Siwa Ngastina. Munggo pangandikamu kepiye? Wangsulaning Siwa Ngastina kepiye? Ngastina iki tak jaluk separo. Yen tak jaluk separo ora entuk, sisan gawe malah utuh. Pripun paman? Amangga ah, dipun sekecakaken. Kula sampun kentek anakal kok nggih menawi pinanggih kalian lari kalih menika. aku bakal ngene mangsulan nanging aku kudu ngerteni dasarmu apa kowe njaluk negara Ngastina. Dasarku ngene. Sing jeneng anak kuwi bisane mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, bisane ndunjung derajate wong tuwa kuwi ora kok perkara anak mau iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, menehi bondo donya kelawan wong tuwa kuwi ora. Nanging tumrapeku jaring para kaki-kaki nyebutake swarganing wong tuwa kuwi gumantung ana ing tingkah lakune anak, ya tata kramane, ya unggah ungguhe. Mongko putra-putra Pandhawa kuwi sing ora isa basa, ora isa ndodhok, ora isa unggah-ungguh ming aku karo Kakang Antasena. Selagine Kakang Garukaca Kakang Antarja lan sak piturute kabeh isa tata krama njumbuhake netepi lawan tembung yen to bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lah, mula aku banjur krasa saksuwene aku dadi anak Pandhawa ki aku ora iso gawe kasuwarganing wong tuwa, aku ora iso gawe pemareming wong tuwa merga salah bawaku ingkang sarwa kuciwa iki. Mula banjur aku duwe petungan, aku kudu bisa misungsungake sewiji-wiji konjuk ngersaning para Pandhawa. Supaya dadi pemareming para Pandhawa ngelingi yen aku kuwi anak sing ora ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Yo. Mula banjur aku duwe krentek jaluk negara iki separo sejatine ya ming bakal tak pisung-sung pisungsungake marang para Pandhawa, bakal tak aturake marang para Pandhawa. Mula yen Siwa Ngastina maringake aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene Siwa Ngastina nggondheli cukeng negara Ngastina ora tak paringake marang Wisanggeni, aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Nek kira-kira Ngastina ora diwenehke marang Wisanggeni, Kakang Antasena wis ago dadi jagoku sing arep ngobrak-abrik negara Ngastina. Ngono to Kakang? Hooh, oh, bener. Wis saiki mung kari ngenteni megendari Siwa Ngastina. Mbok paringake apa ora? Cekak aos wae aku nek rembugan dawa-dawa iki ora tau iso. Apa perlune? Ya to Kakang? Ha iya. Wis ngono wae nek Siwa Ngastina menehke matur nuwun nek ora kon jaga jagang sing jero benteng sing kandel. Kowe ngiyup nang isor wit aja ganti kepanasan ngaso perkara senopati senopati ngestina aku sing arep bondo tangane ngrincung sikile paman wonten dawuh kula aturi paring pangandikan mboten ger sariawan kula kumat mboten kenging menapa menapa kok kumat dukane iki sajake kirang vitamin X Inggih. Bodono kados pundi? Oh, nyuwun pangapunten kula mboten saged matur, Nger. Kula semanggaken. Ayo, Gage. Si wong Astina maringa dawuh, nek nganti ora mbok paringake, wis ora usah dadak mikir apa-apa. Aku arep nerebut negara Astina ke kanthi sarana peperangan. Nadan aku wong wingi sore aku wing bayi saumpamane ning aku ora bakal wegah mungsuh senopati senopati Astina ingkang sepuh-sepuh iki. nek nganti aku karo Kakang Antasena kalah, pola oh, trimo kukut jagatku bener. Alah diniri sekolahke dhuwur karo wong tuwa nek nganti kalah. Karo wong gerang-gerang iki isin aku atone. Iya. Wis ngono wae wis ceket-ceket. Pod ditungi wae nek ditungi ping 10. Si wong Astina ora paring pangandikan, aku tak langsung ngamuk wae. Kosek, kosek, kosek. Aja ngawur. Antasena aja njur sakarmu dhewe. Konjur nareng langsung ngamuk, langsung ngamuk. Iki nang kraton ora ning alun-alun tak kandhani. Wis ngono wae. Lebuse ngomong iki nek kira-kira gondeling Gustina wak jejekane ni. Sing ngomong sing endi? Iki mau sing lagi entas iki mau. Si wong Gustina wae dudu. Eyang Patih dudu. Oh, Eyang Durna. Heeh. Tak jejekane. Aku ora melu-melu antasena. Gustina arep artok jaluk ya sakaremu, ora ya sakaremu. Oh, nak perkara siji ki aku ora melu-melu. Bisa geni. Piye? Aku durung iso menehi wangsulan. Ngene wae, yen Siwa ora iso ngene wangsulan, tegese tak anggap Siwa cukeng ngukuhi negara Ngastina. Yen ngono, nuwun sewu. Kepeksa Ngastina tak gawe karang abang supaya aku bisa ngukup negara Ngastina sak isine. Siwa Ngastina. Rayi Ngastina, Kakang Prabu Manik manindur wonten dawuh, apa iki ngaran Wisanggeni? Inggih menika lari atmajanipun Arjuna. Ingkang namipun Wisanggeni. Eh, eh ladalah, ya jagat Dewa Batur, ya jagat Pangestungkara. Wisanggeni, lho, iki sapa? Ditepungake wae iki kadange Werda Nalindra Ngastina nalindra ing awu langit Prabu Manik Maninten. Weh, ladalah. Wo, lah mula kok tak aturi paring mangandikan ora ndang paring mangandikan iki jebul. ngenteni jagone to Kakang Antasena piye iki eneng jago saka negara Kastina jenenge Prabu Manik Maninten Rasawati arep nggawa jago pirang-pirang watur nek isih didukung karo Kakang mulana Antasena ora sah gilone iya Kakang Antasena sing prayitna ngati-ati insinyur Wisanggeni iya dokter Andes Antasena Lele lulus ki dek kapan? Padha nganggo titel dhewe-dhewe iki lho. Kowe Prabu Manik Manimten dasar keporo nyoto. Wigatine apa? Aku ingin bakal dadi wakiling wong Ngastina. Aku ingin bakal dadi wakiling Yai Prabu Duryudana menehi wangsulan kelawan Wisanggeni. Kowe ora ngerti. Kowe iki wong cubluk ning keminter. Kowe iki wong bodho nanging semune nyandang cara dene wong pinter. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Sak ngertiku nadyan aku wong bengkanane tegese aku wong jaban rangkah ning aku ngerti. Yen to Ngastina iki besok baline kudu kanggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi perange Kurawa lan Pandhawa. Mula Ngastina iki iso dirembuk ya mung dirembuk wong Pandhawa lan wong Kurawa. Liyane wong Pandhawa 5 karo wong Kurawa 100 ora kena melu-melu rembukan perkara iki. mula kowe wong kono-kono kowe dudu wong Pandhawa kok melu rembugan iki. Wah, lah kowe iki sing nyandang pinter ning sejatine kowe ratu bento tak kandhani. Lho, lire piye kowe kaya ngono? Lho kowe iki ra ngerti sejatine kok. Yen kowe ngunekke wis sanggene kuwi wong kono, wis sanggene kuwi wong bengkanani, wisang sanggene wong liya. Salah, salah. Wis sanggene kuwi wong Pandhawa. Aku kuwi duwe turun getih wong Pandhawa mergo aku anake Bapak Janaka. Ngono? anake Bapak Janaka. Dadi aku menang rembug negara Ngastina iki. Yen kowe muni wong kono-kono ora entuk melu rembug negara Ngastina, aku saiki tak takon karo kowe, kowe iki wong endi? Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Sing wong liya iki kowe. Lah kok kowe malah ngarani aku wong liya? Ah, mutare. <laughs> Putuku wadake. Cah pinter ya. Si minyur apa mau? ora iso ngarani kok insinyur insinyur wisang geni ya padake kowe iki wong kono-kono kok dadi melu ngrembug negara ngestina sing wong jaba iki kowe sing aku kuwi menang ngrembug negara ngestina wong aku kuwi anake bapa janaka ayo kowe areng apa kowe arep adu pinter karo wisang kowe kalah genah kowe kalah kowe arep adu kasekten karo wisang aku ya ora wedi yen pancen kowe dadi betenging siwa ngestina babu babu babu arawa yen ngono pancen wis ora kena dikandani kowe wis wegah nampa marah nampik pitutur becik kowe bakal nerak pacak nerajang perbatang kowe wani marang panguasaning para dewa lho aku wani marang panguasaning para dewa perkara sing endi ngestina kudu bali kanggo bratayuda ning tok gelak mangsane tok gege wancine kowe nganakke kenceng bratayuda dina iki kang mangkono kowe miradati kudrating Jawata. Perkara dewane nesu aku sing tanggung jawab. Aku ora wedi. Mengko yen ana dewa sing nesu karo wisanggene aku sing tanggung jawab butuhe kelakon penjagaku. Eh lah dalah. Yen ngono tak gawe sayembara perang. Sayembara perang piye? Sapa sing cilik gedhene sing nguli kadidaning Prabu Manik Maninten menang boyong negara Ngastina ora mung separuh. ning sak kukupane. Kakang Antasena, nggih. ana sing wis nganakake sayembara perang sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadijaning Prabu Manik Maninten menang boyong negara Ngastina butuh kakang ora mung separo sing muni iki Prabu Manik Maninten kon metu Jawa kon metu Jawa jajale kaya ngomong kekuatane Prabu Manik Maninten kawedi ya gawe bingung karo bayi wingi sore. Wis anggeni dugi mriki. Mboten wonten ingkang wantun kumecap kejawi amung Kakang Prabu Manik Maninten. Ya iya, nyuwun pangapunten, Gir. Bingung anggen kula badhe napakaken dhateng awak kula piyambak. Ah, wong ki nek kewanen sapa Kakang Durna? Nika Prabu Manik Maninten. Lah kok nanti nantang karo Wisanggeni lah kok dadi wani sumbar nganake sayembara perang. Oh nuwun sewu lho nggih mboten kula menika angias. Tuwe nang dateng kadidene murpabu Manik Maninten. Jer nambe menika kula tepang kalian Prabu Manik Maninten. Namo sekinten kula mujudaken satu giling saloka cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Mergi kula ngertos lahir batinipun Wisanggeni. Wonten oh, lho. Wonten dawuh. Sampeyan seneng nek Ngestina Rubu, nggih. sampeyan bunga nek kula kelangan negara Ngastina dene ana wong belani kali Duryudana malah sampeyan saja ngias karo kekuwataning Prabu Manik Marinten ora sah gunung tanpa guna nek sampeyan tresno kali kula mestine sampeyan wani dadi betenging Duryudana bareng saniki enten sing wani karo wisanggeni sampeyan ngembe karo kekuwataning Prabu Manik Marinten pun iso kula arani yen bini sepuh bini sepuh negara ngestina teng arep kula dono ninggih sendika teng mburi kula do ngiwi-iwi nek nampa bayar tanggal siji ngarep dhewe nek ana gawean kaya wong masuk angin plintat plintut sesuk meneh ampun sok ngendika kaya ngaten sampeyan iki ora wani kok ngias karo sing wani didelok sik oh nek sak ngertos kula nggih pripun pisang geni mesti kalah lah iya njur malik malik kok ketara lho sampeyan iku nuwun sewu golek pendhok supaya ketok tegese pripun iku ga golek pengalam bono ning ratu ning sing mangatur kene iku ora jumbo karo ati sampeyan bawon wonten dawuh Kurawa diketapi. Inggih ngestaken dawuh. Supados ngeroyok dhateng pun wisanggeni mbelani Prabu Manik Maninten. Nyuwun pamit madhal pasilan. Dewate. Pripun? Sangu perban sing akeh. Nggih napa? Lho, Kurawa mesti banyak-banyak. Boten. Oh, wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Bari pangandikan menapa? Anu supados menapa Kurawa sangu senjata ingkang ampuh-ampuh. Sama kisipatu sakit menjahit datang pun wisanggeni. Hmm. Jan wong kok Malik kok gelis lho. Aming ah, Malik kok ora gelis. Gampang kok kula niki ya ya walian ya ngonten wis Malik dhewe kok. Bubarno kang putus ing sun kundur kedaton. Kula nang ngistaken dawuh. Nggih, kula nang dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Kados sampun boten wonten dawuh Malik Paman Haryo Sengguni. Purna gatining parangkilan. Sanata suku dur kedhatun jeluk saking dampar pun rokin apit gambaran gading kadhelaken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ning Prabun Kawis sing saking Mandura tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindak Nyosri Naranata wau Pari purna sang nata arsa kondoro Kurma akan Di sangat tol menawi sanggene gembelo sirahe gleleng pacake. Ucape wasajak waningas marang Kakawu Prabu Duryudana. Lah kok jebul iki tuwekane barang dombani karo pewisanggeni. Rasaku ki an bebangal Wis dadi tekating para putra pendoyen pancen kula ora balekake negara Ngastina marang panguwasaning Raden Wisanggeni. Anoman ingkang dituwakake ingkang bakal nerdyong lebur, negara Ngastina. Wah, parat kemewat pucatmu kaya wargem jimat kaya wani dilat besi abang. Ayo, di, bisa ngeri tak bondori, tangan tak kerincung ya sikili. Urasan dadak kakean gunem tanpa guno. Langkau no badang anuman, kue kelakon ketemu karo orang dini bisa ngeri, wah pecah dadamu, meruput sowan konengannya ning batu royomo dipati warat. Warat. jumbo siji. Wah, pamer. Tiban tanganku orang gugrak marasmu tak kuroni. Moro kakek Anta Cina. Apa? Kowe aja njaluk negara Ngastina. Ora. Wis dadi karepe wisanggeni. Wong Ngastina ngukui rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ula keno tak elekake. Ora. Aja ngeyel, mangane kowe tekaning pati. Sing mati kowe dudu aku. Masa? Jajalan mati jeneng aku kowe. Wedah. Ayo. Modal kowe matek kowe. Wedah. Nggo kaman Pak Dhe. Oke, enteni. Bendho dasmu tibano. Ah! Tujuan. Kaman ketule digawa. Apa? Landhep iki. Mocal. Gelaji silahmu tibakno. Ah! modal kuwi nggo nglaji glukute. Urung karuan guruku iso tedas. Ganti liyane. Tapuk sandal pusakaku. Semplok laimu. Nyo tibano. Eh, dan lah Anca cina? Iya. Aku pak demu. Hmm? Wilang bebalang. Aku wong tuwa tak cepeleke aku lolo ati. Kowe tantem gak apa-apa tak bendho gak apa-apa tak gleji gak apa-apa. Ayo, aku warasin legane atiku. Aku ijin ora tau wales. Ayo. Ayo tangi. Hah? Tangi. Kose. Aduh. Hot. Wah! Hood! bisa ngene jebule kendel niku mboten kok ijen. Wis oh, anggene ora ijen. Mboten. Lah terus gawa sapa? Komplit. Komplit. Nggih. Saksone barang. Nggih. Komplit anoman, sencaki ketok, gatut kocok ketok, ontorjo ketok, pirang-pirang wadya balaning. Wisang geni. Kulo kinten pun sami samapta ing gati sawi geng diri. Lo semangga man. Kue ketemu sapa? Anoman. anemane kethek tuwa ora saya suda karo saning saya kuat saya sentosa wah tangane atos ora jamak-jamak kawon kula man ketemu sencaki sanes kurawa dirampungi karo anoman sencaki gatuk kaca contoh-contoh sing wis anggene ming do nonton sing katebian karo do keplok-keplok edian ngeploki munyuk ngamuk ora karo karuan mungsuhmu sapa anoman anta cina man ha anta cina anta cina nggih kepalat kula sil kula goleki anoman ning ketemu anta cina kula wanek-wanekke anta cina ora bali mati kowe kowe sing mati pakde kula wis mak telatap telatapan telatapan nanti kula Kulo antem blas-blas mboten dilacakke lika sumbal man. Sumbar muni piye? Pakde nggawa gaman ke tanganmu. Oke, kula njukuk bendho Ngiling gone bakul degan. Heeh. Kula bendo bendone gak apa-apa. Terus kula nyaut gelaji. Ora kok pusakamu werna tau. to. Bedani dhewe, Man. Oh iya. Kula gelaji cilai gak apa-apa. Kok kaya mau nggawa sandal barang. Lintuk teng dalan kepluke anta Cina gak apa-apa sandale mongko pakune nyongat-nyongat lho, Man. Ora apa-apa, ora apa-apa. Terus kula cumbal Antasena. Aku wong tuwa ijin wilang Aku ora tak wales. Ayo aku walesen dulung lampung le omong sikil Antasena wis tekan cangkem kula. Mak jebret ngono wah bengok celobat wah. Le iso meneng le bengok niku ya dijedeli sikil. Apa kula kula ngajal? Antasena, Antasena penyakit to. Tanda awak kula antem rai kula blus blus blus. Kula ngelikal piting bleseke teng lemah. Tak kelon ajeng ditugel gulu kula dipuntil gulu kula. Heeh. Mm Mak jebret wonten nganti kontal tekan nggen man. Kowe nggih antasira kok kaya ngono. Cek nonyo dudu antu Man. Sopo? Tangane gedhe banget. Anggo sul janileng. Mbak amangke sapa wangi. Lawani, Man. Nek wani kula ditokke bosok teng jelo kotak kula. niki eh niki eh. oh arep wani nyebut jenenge mboten wani kula niku mung gumantung le ulip mung gumantung niki kok nek niki lak payu ya kula bosok teng kotak ngono. ora arep nyebut pun ngundul mawon man sapa kira-kira sing arep maju wait watak watak citraksi jalan arep perang po golek kriket oh iya maju kene aja kaya bocah cilik ming arep perang kok sangu tempolong ting gludak ora karo karuan kurawa mundur kabeh heeh sing maju sapa wiwisanggeni nono pontosena anoman. Loh. Kok kok kok geseh. Sesese kan jaluk negara niku wis anggen kok kok sing maju anoman. Ora sah kok cangkem. Nek arep menyang menyang oge perang, nek mengko kean ngomong aku ora butuhke wong omong. Sumbar anoman apa sapa wae sing iso tok cekel kowe entuk ganjaran sing sak purat saka anak Prabu Tirudana. Amok susu suramrata jejejaya prata. Anoman, Antasena gegagagaga gegagagagatotkaca Antarja Wiwiwi. winarti ah. Wisanggeni wisanggeni kok wedok kekelingan pacar kula iman Wisanggeni wiwi wisanggeni Aja mama maju jan babar bareng omara i i i iki citraksi kelakon nunu nugel kulumu marat kowe mencitraksi kok lina bui nganti buantre ora jamak la la lakon oh iya lakon la lakon i i iki antasena heeh mm -mm. anakmu lanang anakku lanang randu gumbala heeh mm arene ngopo pak di dididhawuhi karo papa-papa-papate sengkuni aku kon ngajar kowe karo aniraku. Ho ho ho. Wis tok antepi tenan. aku wong tuamu lek. Nek nganti aku kalah karo kowe e, isin dipresani pipi yayi Purworejo semeneake. Kok kowe bakal tekaning pati mumumungso aku dina iki tata tata tata tata tata tata aku ki sesek gagas omonganmu. Kowe sing ora iso omong aku sing sesek le ngampet. Tak tak tak tak untapke nyanyaur anu nyanyawamu ana ing neraka jahanam. Kok kok kowe eh, apa aku sesek tekaning pati? rusak mbok men. Rusak gawe neh kaya. Edan bebebebenake. Omong ngene kok benake. Aduh. Kapok ora kowe? Kakak kapok. Jalu tak ajar meneh. Ora, ora. Aku tak bali. Konjur sak penake dhewe bali. Aku rung tutuk ning ajar kok bali. Antasena, aku pakdemu, aku ora urusan. Arep kowe Pakde kowe mau nantang karo aku nek tak ajari niki piye? Aduh, kapok aku. Nek kapok? Aku aku tak mulih. Ora entuk mulih. Syaraté ana. Syaraté apa? Kowe entuk Bali ning aku njaluk karo kowe. Sengkuni kae jotosana cangkeme. Kae Pak Lek. Kae kae iki lekku. Ora urusan lekmu, ora urusan sapa-sapa. Sopo Nek ora gelem jotosi cangkeme sengguni, kowe tak jotosi. Waduh. Mama makan buah si malakama iki. Ayo, manut ndi? Nek ora gelem jotosi sengguni, kowe tak jotosi ning kene nganti suwek-suwek cangkemmu. Waduh. Nek nek nek nek mengko nesu. Nek nesu aku sing tanggung jawab. Nek nesu aku sing ngurusi sengguni. Nek kokono kono bales? Unek kono bales saya banter ning antem. Gelem ra? Gelem tak jotosi. Gelem gelem gelem gelem. Gelem gelem gelem madhep rono. Capeng. Malangkrik. Sumbar. Papa paman. Rasa nggo paman. Sengkuni. Sengkuni. Aku minta maaf ya. Ora sanggup minta maaf, wong arek kok minta maaf. Sengkuni a a a. Amuk, amuk Surabrata Jayaprata. Aku dadi bolone Antasena, ngono ta? Heeh. Mm -mm. Lamet ndelok cangkemmu jotosane Sengkuni. Wis kok mlayu. Aku mesake. Oh, surah mesake. guys mlayu ora gelem mlayu bus-bus ngono ditenong lak aja dhewe sengkune aku aku kon njaluk ngapura eh, eh, eh, cit cit cit ora edan cit aku Aku ki maklikmu lho, Cit. Aku maklikmu. Nononon sewu, Man. Lha kula kudu pripun, Man? Niki kula kudu duwe dua pilihan sing sesesa sama beratnya. Kok sama beratnya? Kula dicekel Antasena, kula ajeng bali, kula ora entuk eh, entuk bali ning ana syarate. Sesasa syarate ya kuwi ora liya kejaba mong. Kowe kudu ngantemi cangkeme sekuni. Ngoten e, Man. sing muni ngono Antasena wonge ora ana kok Lah iki Lah iki wonge man Nenek nenek nenek nenek cicit ora edan cicit cicit cah jago cicit Nenek nenek kula ora jotosi sampean kula dijotosi mula mbembangane kula sing lara aulung sampean sese sing lara man lamet nggih mati Ora sanggo gamelan Lele nabuh diret-iret, sesuk bengi nabuh e. Eh. Wun ya, Pak Di. Apa padha-padha. Lamit gimana? Ora apa-apa. Kok antemamu kok banter men tur atus gegem watu. Oh. Kok datang ke gempa tuh? Saya saya ngaku nonton saya no, jangan ngapunten. Kalau misal dermong der mau ngelakon dulu kan, ngapunten. Berapa apa? Cah pinter kak. Rumah saya kok di apa apa kok manut. Bapak bapak nanti kalau saya datang mi cangkem meluang, cangkem sampean saya rusak. Tutur tutur tutur dasarnya sampean dia rusak cangkem kita. Jengkulmu melacat kan. Dur, nun. Rene le. Nggih. <laughs> Pripun, Mas? Majuwa. Wah, Kurawa napa pun telas wis. Ora ana sing monggo mulya. Singan mungsuhe? Mungsuhe Okeh, pirang-pirang kowe arep milih sapa? Kula niku mungsuh ora tau milih. Sinten sing arepan kula <laughs> niku sing bakal dadi mungsuh kula. Bagus. Nggih. Ana sencaki. Sencaki, sencaki. Oh. <laughs> Niku arep cilik tangane atose ra jam-jam. Liyane sencaki. Lho, ora wani. Oh, <laughs> niku bendina perang kula niku mboten ajeng menang kalih sencaki. Liyane sencaki niku. Anoman. Anoman niku senopati Mangliawan. Gembong Mangliawan niku tau tate mateni Buta Sewu ngobong negara Ngalengka mung ijen. Napa kula ya iso menang. liyane Anoman. Golek musuh niku kira-kira menang, golek musuh kok kalah niku percuma. Gatot Kaca, gatot Kaca anak Werkudara. Iya, wingi Bu Ayu wingi sore niku. <laughs> Ning nika lair teng Kayangan. Zaman ngerti critane mboten Galgota niku awake digawe wesi kabeh niku jane dudu menungsa ning robot. Napa kula jeng mungsu robot? Terus liyane nih Antarja. Jelas. <laughs> Antarja niku putune dewaning ula, Man. Lho, sampean kudune mikir. Lah nganti Antarja nesu ale kula matek aji kula dirubung kula sak donya. Napa mboten modar? Monggo upase gawat-gawat. Ayo. Liyane Antarja. Aming karya Antarsena. Ah, <laughs> niku sing paling kula wedeni. liyane Antasena wis anggeni bocah loro niku kula ora wani. <laughs> Nek wonten mbok sing wedok man. Ngedian wedok kae aku tuwa kae gliyak-gliyak. Anjir ming kowe nggih eh, <laughs> ora ketang ming saubengan rong ubengan lo tak mangkat nyambut gawe ndak tukani kok Prabu Duryudana mangkat to nggih <laughs> Ha, sapa nyedhak? Candhak banting dadi apa? Dir, nun. Gamelane iki dienggo kajenge doleren mesakake ora. Kula perang ranggo gamelane beres kok. Perang niku ora kudu nganggo gamelan, perang niku sing dadi nyatane. Tiwas ditabuhi nganggo gamelan sindene gali-gali. Jolola jolali, jolola jolali. Nek kalah percuma. Sopo ngetok mudar. <laughs> Dursasana ki werku darani Ngastina kok nek maju ngene iki sing padha gatekke pirang-pirang. Jar koyo. Enten iki wong nyambut gawe. Jos. Terus le. wis rasah takon-takonan terus bres-bres apa perlune wae nek ora ngono ndak do tuman anak-anak pendhawa iki arep gleleng-gleleng karo wong tuwa tu arep wani ora perang niku nek ngau gamelan malah kisruh kok ngepaske suwukan ngepaske gonggongan ngenten iki loro man ya ngopo iki? Lho iki kirek kok. Munyo, munyo ngopo kowe ngaku-ngaku? Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah Aku wegah nek kowe ngono kuwi. Yo, yo. Waduh, aku nek dhewe nyuwara iki wah stagen iso kendho kabeh. Cuet ngono kaya wah, gilani tenan. Piye, karmu piye? Hah? Ngopo? Piye kuwi? Kapan? Oh, wis ora iso aku Selasa lunga. Hmm? Tah kemis aku genduren. Hah? Wis sembuh, kowe pokoke kudu tak candhak. banting dadi mudir jeneng aku itu iya wah wah iya wah iya iya weh weh weh weh oh eh eh eh eh, eh oh oh laran laran telu eh, durung telu dengkulmu mlocot mengkari ngetunge kok ya anoman kok dadi tuwa kok ampuhe kegila-gila Wih. Ngematke apa, Dik? matke munyuk munyuke kesel mungsuhe aku gah ayo to anane aku kok mo <laughs> gah ora ndoseno cabambung mo mo nek gelut ngawur ora ngawur saiki kanggo tatanan oh tatanan piye adu sing sirah lho maksude Sampeyan tak nei kamardikan ngantemu aku ping pira. Nek nganti aku semaput gedine mati, aku matur nuwun. Engko mrimpeni ora. Ya wis. Bebi ngantemo. Ning nek pancen sampeyan ki satriya tenan, engko bar ngantem aku ping pira, tak bales ngantem padha karo lemu ngantem aku. Kuwi jenenge atos atos ndas. Waduh. Wani ora? Wani. Ah, wani kendel ondel wae. Yo, no. Wis, oh, pecah siramu tibano. Biar. Ping pira? Lho. Oh, iki mumet ora ae? Ora. Teng-tengan, teng-tengan, cereng-cerengan kok. Teng-tengan, teng iki gone ora ndas. Ndas wae. Jar we. Ora apa-apa, yo gentenan. Waduh. Ora seru-seru lho, esok eh, karepku. Wah, nyo. Hati-hati. Wingi tak nggo ngantem ndas sapi iso pecah dadi loro kok. Wah, cangkeme. Wong ngono deg-degi ngono ora. Omeng oh, ngomong kok, me ngomong ora kena Ayo guys, bres. gagah nganggo omong-omong barang aku. Siap, siap. Ya. Hop. <laughs> Piye, Pakde? Ora apa-apa, genah sing ngadeg ngene kok. Wah, ampuh, tenan ampuh wae. Aku pindho ya, sampean lagi pisan. Oh, oh iya. <laughs> Ya ya, mudan iki aku. Wis buyer. <laughs> Oh, siap, siap, mudar kowe. <laughs> Ngene iki jenenge perang mat-matan tur atos-atosan tenan. Oh iya. Yo, yo. Endi? Ah, iki kira iki iki. Kok dadi loro ndase siji. Oh, mataku sing wis buyar. Oh. Yo. Pindho apa pisan? Pindho. Aku nek ora pindho rugi no. kudu mindo aku. Hait. Eh. Iya. Yo. Nih, yo. Oh, ora seru seru iki iki gedluk lemah. Yo. Siap, siap. Tenan, tenan. Yo. Wah! Edan. Ya. Hehehe. <laughs> ngopo sikile <laughs> kaya ilang tenagane eh, ayo ini gentenan yo siap ora gawake watu lho ora iso mikir liyane aku padahal aja kuwatir yo dalang ora kurang lakon pokoknya Ya, ga wis kusike ora sak susu ora. Yo, ayo. Brus. Biar timblis Kakang Garut kanca. Kakang tur sok takon golek watu suwe banget. mbuh aku iso endo wae aku. Lumangsak kowe Dir. Dir. Kok gletak le? Apa to anggap aku gletak ki kalah? Ayo jatahmu. Anggep ae ora ngene. Eh eh matane. Wo, lek lek cengkulmu mlocot ku. Eh, eh, eh, wis luweh modar luweh. Salahe kok sliwar-sliwer ning kono. Dur sasana matane ora weruh wong digugah kok malah like diajar sak kayange anak Prabu Manik-manik tenan. dikaning para sata Kurawa. Bener ngendikaning para akeh padha nyebutake Kurawa kuwi gedhabiah kok kian cacah ngrebda tanpa guna. mungso anak-anakku Pandhawa wae padha nungsang puyang godel bingung numbuk bentus playune ora karo-karuan. Padha piyakok, aja ningkang melu-melu aku dhewe ingkang bakal ngrangket lawan geni Bapa penemban wonten dawuh, Nger. Kula suwun Bapa penemban. sampun ngantos negaken dhateng Kemutra. Kula suwun panjenengan kedah saged ngrangket anak-anak Pandhawa. Kula aturi seminggah kula piye Mbak Gukumbara Resi ingkang saged damel sama pecahipun para putra Pandhawa dasar pura nyoto iki jagone wong Astina ya aku bekawan Kumbara Resi ayo kowe mundur ora bakal mundur jangkah yen wong Astina urung balekake negara Astina marang panguasane Angger Wisanggeni kowe wangkal kowe ngayal kowe wani karo aku ora-orane kowe iso menang karo Kumbara Resi sing dadi nyatane damu dadi reca awakmu kondang kowe Digdaya kuwi rak biyen anoman. Jaman Prabu Rama Wijaya saiki kowe wis tuwek. Kowe wis tuwa kok isih gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe nantang karo Begawan Kumbara Resi. Iso menang karo aku bumi langit tangkep dadi watu awakmu ayo ndih tunggale anak-anak pendawa. Sita tuwa sapa? Begawan Kumbara Resi. Sayaning Prabu Manik Manintenan. Kowe sing gawe Siwanoman wujud reca, ayo aku belakno. Piye? Aku belakno. Kelakon penjangka munggir. Mati kowe. Ayo tunggal endi? Antarjo dasar Pranyata. Kowe iso gawe katriwandan adiku Gatotkaca. Aja mbok anggap aku ora bakal mbelani aku belakno. Piye? Aku belakno sembur kowe mati jenenge aku kowe. Yo, endi tunggale? Nek kowe iki tak takoni niat ora to, Nek? Lho, niat perkara apa? Sekawit kowe iki duwe pengajap nyuwun negara Ngastina. Iki wis diwangi karo dulur-dulurmu kakek Kakang Garwaca Kakang Turjo, Mak Cilik Setyaki, Siwanoman. Kowe nyawang ora pabaratan geger. Mergane ana pendhita srayaning wong Ngastina sing jeneng Kumbara Resi ngobal-ubal daya kemandhen. saben kakangku didamu dadi reca siwanoman didamu dadi watu kakang antarja didamu dadi watu aku arep belani aku ora nrimake dulur-dulurku katriwandan kaya mengkono ni kosek to kosek mboyo nganggo nalar mboyo nganggo pikiran ora mung waton ujas ujus waton kau waton dosa gegarane wani tak kandhani to sing jeneng okol ki nek tok imbangi nganggo okol, mongko okole kono luwih gedhe kuwi kowe kalah. Ngono. Mula waktu dina iki kowe iki sadurunge mlaku, sadurunge kowe maju takono aku. Kowe kudu ngakoni arepa tuwa kowe ning pinter aku. Ayo terus aku takon ngopo? Kowe rasa maju. Engko sing gol sapa ndak aku ora maju? aku ora seneng nek kowe iki omongan kaya ngono aku ora seneng. Kowe iki anak satriya lho, Kang. Kowe iki anak satriya nek omongan bojo kulina sembrono, habis kulinane kaya ngono kok ora entuk sembrono piye. Kowe rasa maju. Ning aku njaluk karo kowe, kowe manut karo aku. Manut karo kowe. Kae reca-reca kae tunggunen. Lah kowe, aku tak lunga. Wah, ana wong tak totok ndase tenan iki. Ana kahanan wis geger kaya ngene malah arep lunga. Kusik to. Lunga aku ki ora lunga seneng-seneng. ora lunga ropian-ropian kuwi ora ning aku arep gugat marang kayangan. Gugat karo sapa? Karo kaki wenang. Ing atase aku duwe niat kepengin mulyakake marang pepundhenku Pandhawa saran aku mlebu negara Ngastina tak pisusungake marang pepundhenku para Pandhawa lha kok dadi ana pacoban ingkang kaya mengkene. Iki aku ora nrimakake, mula aku arep nyuwun prisa karo kaki wenang jane gegayuhanku iki diudaneni karo dewa apa ora? Oh ngono. Heeh. Mula kowe tak suwun nunggu karo kae ya. Sing endi? Ayo sing dadreca kae aja nganti dirusak dening para kawula. Aku tak munggah nang kayangan pirang dina ni wis to, tak gawe cepet bae ora ndadak pirang-pirang dina. No. sumbut karo ucape wis anggene. Ing ngatasé makantar-kantar nggonmu bakal rebo negara Ngastina. Paribasané wujuding geni ingkang ora isa dileremake urupe. Nanging lah bareng kowe weruh marang gridane wadya balaku bapa pembanku Mbara Resi. Kowe melayu sifat kuping. Cetha yen toko sejatine satru ingkang jireng getih wedi mati wis anggene. Kowe wis nampa patembayaning Prabu Manikmaninten, Maninten. Ayo aja ngucil ngajurit. Aku tandang ana, mlayu ana ndi wae tak oyak nganti tekan lak-lakane naga kuwi sandene. kawatan daring kang goro-goro. Nalika semantana mungkin Arya ngurmati wijiner panpuno kawan kelar Semar Garing Petrus Mahura Bagong. Ingkang sami jagatan madyaning ngoro rombo wijiner sanggro rupat kawan medal tratah tirta kencana. Oh niku kedah Den. Merga ah ingkang putra menika mbok menawi keladuk wani kirang kedugi. Tegese eh duwe niat ning tanpa petung nganggo nalar ingkang ganep kudu dipernake, kudu dikandani. Eh, nek mboten mangke ndak malah eh ah, nyempyok daging sing waras. Pepunden Pandhawa ngibarati mboten dahar nangkane ndak malah kena pulute. Iya, Kakang Semar. Mula Kang Sungko kuwi ayo dherek nolakku jantraning Janaka Prapta ning Tegal Kuru Kasetra Kakang Nayantaka. Monggo ndara kula dherekaken Gus. Mlat para sang Arjuna kamanungsan eh O oh. O oh. katon lir kincanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas bali bopo kenemban ana dawuh mopo nggih wiwit kula bujung dateng pelajaripun wisanggeni ngantos tengah dumugi tengahing wana nanging boten ketingal wisanggeni lajeng kersaning anak prabu bapa kenemban pirsa boten ingkang ledang wonten tengahing wana menika wujudipun satrio bagus. Mbok menawi menika ingkang ngaran Raden Janaka. Raden Janaka menika tiyang sepuhipun wisanggeni. Mongko kula sampun sagah damel srana perjaipun para Pandhawa. Lan kula sampun semagah kalawan Yai Prabu Duryudana Perban. Menapa mboten langkung prayogi menawi Janaka menika dipun sirnakaken wonten telenging wana? supados sak mangke pendhawa sanesipun boten mangertos dhateng sirnaning Janaka lenggah sing prayoga lak paranane kaya ngapa res kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone ing ana pandhita merpeki kelawan laku ning Arjuna penemban sampeyan sapa Ditepongake wae Raden aku begawan Kumbara Resi begawan Kumbara Resi ya dasar kepara nyata penung apa merbeki lawan laku ning Arjuna ngadang ngono ing dedalan prasaja wae kabeh wis padha wanuh yen to Raden Janaka kuwi wong tuane Wisanggeni mongko Wisanggeni dina samengko dadi beburonku merga bakal jabel negara Ngastina lan ngertia aku suruhaning wong Ngastina ingkang bakal bondo kelawan anakmu ingkang aran Wisanggeni mula kang sangka kuwi Janaka gandeng kowe wong tuwa ning wisanggeni Molo aja nganti mbok luputke begawan Kumbara Resi. Ing kene bakal tak katutke dosane muke Janaka. Penemban Kumbara Resi. Bayi wingi sore mbok oyak-oyak Ayo, kowe aja nganti gawe gendak sikara karo anakku lanang. Sing tuwa, mungsuhe sing tuwa. Kowe iso nyirnakke Janaka kelakon bondo lawan Atmajaku Wisanggeni. Kelakon kamu kowe Raden Janaka. Janaka. dadila lananging jagat lan curing bawana dadi nusaning titah ning mungsuh aku kentekan ngakalku Raden Janaka kowe tak damu dadi wujud reca suwening suwe mesti bakal tekaning mati weh ladalah lakuning para ponokawan seblak barat mbuh tibamu kowe ponokawan watos terus nibani cengele kakangne ora. Napa Ndara Janaka, Tru? Mungsu pendhita tak ulatke ro bapak. Pendhitane sajake digdaya. Ndara Janaka didamu dadi reca. Waduh. Terus iki kok ade tekan kene? Eh, pendhitane mujo angin gedhe. Oh, aku karo kowe kontal. Lah kowe iki malah saya nengah tibane ana ing tengahing alas. Eh, alas kok peteng dedet ning kok iki ana guwa. Mongko jroning guwa kok katon kencar-kencar kaya ana damar sewu sing madangi guwa. Engko gek ana sing mapan neng kono, Pak. Eh, ora bakal. Iki alas gawat keliwat kepingit kepati satu poro satu mati. Lah terus, eh tak tontonin jero gua kaya neng apa nih? Pak, ngati-hati lu, ini ono macane barang. Ini ono kewan galak, sampean mlebu dipangan kewan galak mati sampean ora apa-apa us bawa mati kok ora apa-apa weh awak dhewe mung kari tanda tangan warisan <laughs> warisan dukun mlocot Eh, sojo-jojo gemremeng lak lebonane buwe kae. Ah. Rai Padang mau wujute gendhoga. Mongko gendhoga mawa cahya iki dudu darbeke menungso. Ora eneng menungso. sing duwe gendhoga becike kaya ngene. Dake sapa, Pak? Eh, mbuh. Nggone sapa, Pak? Eh, ora ngerti. Iki didol nang klitikan larang lho, Pak. Gong iki idomu idemu aneh-aneh wae ngono lho. Iki gendhoga kok didol nang klitikan. Mbah engko didomong papat ya, Mir. Hmm. Engko nek wis jerone tak tileki dolen-dolen, eh wong kok meng ora dol apa-apa. Wong senengane kok ora. Jarike Semar iki tak doles, sepira wae ya, Mas ya. Heh, mula tak goleki kok ora ana. Tak dol ya nang ya tuku rokok. Tuku rokok njaluk gareng aku ora udut. Aku ana Mbak kok ora udut ning linting. Aku padha wae ora. Gek dibuka, Pak. Gunjang Ganjeng Langit kelapa kelap Lirgin sangking risang mawe gandrung. Eh, Petro. Iya. Jerone aneng sandangan ditoto api, tiri-tiri. Telu cacai. Didol wae, Pak. Dol menah. Apa-apa karo didol wae ora. Sandangane, Tru. Ah iya ning ditilek isike. Eh, mbok coba cah telu kuwi nyandang nganggo sandangan sing ning jero gendoko iki engko dadine apa? Wah, ora sembrono ngono teke wong. Eh, aku sing tanggung jawab. Gandenge ning tengah ngalas, sandangan kuwi mesti didelikke. Eh, gonen ponokawan. Oh, nggih, wis tak yo truk yo manut bapak. Yo, yo Gong yo. Yo, dadi apa wae Eh, gege sandangan iki gonen ponokawan. daplok. Eh, sing dadi nganggo sandhangan yama dipati sapa? Aku, Pak. Eh, Petro. Heeh. Kowe nyandang kaya yama dipati. Wel, adar. Jabut nyawamu. Eh, nyawane sapa sing arep jabut? Eh, ora ana sing ngogak kok arep dijabut. Gareng nganggo sandhangane sapa? Aku sing tengah iki, Pak. Eh, kowe nganggo sandhangane Pikulun Rada. Wah! perkencang perkencang pak pak pong pak pak pong pak pak pak tu pong tang jangan jangan gangsaran undur pak pak pak tu eh, lah kok malah aku dunia sing dati sandangannya betoro guru ki gareng utawa petruk wangon ini kok bagong nganggo sandangannya betoro guru Oh, ngilahin. Oh, Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Semang. Semar kok Semang. Ulun ingkang rayi jagat giri pratingga Kakang. Wah, nek ah, Bagong mesti konangan. Kakang Kakang Semar, pukulan Narada wonten pundi? Eh, nang burimu. lah Pukulan Narada Punapi di? Punapi piye maksude? Ha iki sing kisruh nang kene iki. Bagong ra iso basa dewa, Reng. Adi guru, Kakang Narada kados pundi? Dinten samangke panjenengan sampun ngan sampun dados iwang pikulun manik moyo kasinggihan Kakang Narada, Kakang Narada karo sapa jenengmu jenenge? Kanika Putra, Kanika Putra. kakang rada sit sit sidik apa sidik pangudaludal kakang rada wonten ing sidin pangudaludal sidik pang sidik pangudaludal kakang rada iki iki ya madipati wonten Bu pukulun Kulo nyuwun tulung ya Madipati, esuk iki nganglango jagat ana ing dusun Ngombel. Iye. Neng kono ana wayangan ya Madipati. titi periksanen nek ana penabu sing merem mripate jabuten nyawane ya. Iye ngesto agen dawuh. Eh betara Guru kok omongane dileweran. Panjenengan menika dos pundi? Kakang, Kakang Rata, ulun dawuh kang jeneng kita. Iye. Apa to sebabe kita ulun dawuh iki, Kakang? Amargi punapi ulun. Mbuh ya kita. Wah, wis. Eh, aja le do momong ora nang kene, nang kayangan. Pripun, Kakang? <laughs> Nang kayangan kono munggah. Bathara Guru Ntradayama Dipati do ndelikke sandangane, kayangan mesti suwung. Do munggah nang kayangan. Wah, dalah. <laughs> eh, eh. Bathara Guru ki ora guyu. Oh nggih, lali sing guyu Kakang Trodo. Kakang Trodo ayo guyu. <laughs> ayo guyu Kakang. Pian <laughs> guyu Mas, aja seru-seru. Wah iki iso gagal iki reng lek. Gurune Betara anu Betara gurune Bagong iso gagal iki. Monggo Kakang Trodo minggah wonten ing kayangan. Kakang Semar. Piye meneh? Pripun carane mabur Kakang? Saniki tiket pesawat larang, Kakang. Heh, nek kanggo busana kadiwatan ki sak ciptamu dadi sak sediane ana. Niatmu mabur mesti iso mabur. Siap. Eh, ora nggo siap. Dewa kok nganggo siap. Nggih, Kakang. Kakang Trada, punapi? Kakang Trada, punapi? Kula niku nyeluk Kakang Trada mboten nyeluk punapi. Punapi menika dalem. Oh, nggih, sampun, Kakang monggo. ciptane ulun nedya ngambandir kantor. Monggo Kakang bidal wonten kayangan dinten menika ugi. Monggo diulah dherekaken. Kok malah sambles bumi Kakang? Mabur <laughs> ora ambles bumi. Wah, Petro mbok gurune ganti wae iki. Eh, aja. Guru kok ganti. Kula sampun nyatet soal-soal kangge murid-murid kula. Mangke nek nganti kula ganti mboten prayogi dadosanipun. Mabur, ha, eh, mabur ngambah ndir gantara, Kakang. lajeng nimblis Semar. Ngajar tenan karo bapakne kok arep ditimblis. Semar, eh, mriki, mriki. Eh, lah kae mau sing do ijol-ijolan sandangan piye to? Sirku ki sing dadi guru ki garing. Ya mo dipati ki Bagong lah kok malah do kuwolak-walik. Lah kae engko nek ora tak tututi rak keconangan to malah kae engko. Thank bang pangaruna adine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sakatar ini dunga ingkung lir bubu sing pini panco oh toking ayam wana mrak manguwuhing kagagan om om om mastunama sidam skaring bawana langgeng wisanggeni gawe kaget kita sowan ana ing ngarsa ulun padha rarjo saprapta kita kaki wenang tansah pinangane kawidadan ring sambikala sowanku bektiku kunjuk kaki iya iya ulun tampa akarya bombong tias asulun, ora liwat pangestu ulun tampan ono ndak pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan wisang geni boyono pari gawe apa mesti wae malah tuwa tandha pitakon jroning atiku kaki wenang ing atase kaki ase prana kuwi mujudake tungguling para jawata Nanging sabab apa? Mung perkara babakan lelakoning wisanggeni wae dadak tambuh kelawan putu ndrep sila geni. Ung, mastunama sidam skaring bawono. Iya to. Yen to ulun mbok keparengake batang kelawan ingkang dadi sedya kita. Yektene kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata. Jaragan apa kang dadi kayuan kita njabel negara Ngastina. sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa. Misanggeni ngertia apan sejatine kabeh mau gaweaning para Jawata. Merga apa? Sayekti lampun kita wani jabel negara Ngastina tan wurunga bakal memirang kelawan para Jawata. Sabab Bratayuda bakal cabar, Bratayuda bakal wurung. Monggo Bratayuda wis nadang dening para Jawata wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar ning jagat Bratayuda Gusti nulis dening panguwasaning para Jawata. Mulih ento kita anggige mangsa anggelak wanci sayekti kang mangkono kita bakal gawe wiranging para Jawata ing mapanuning Suralaya. Mengkono kaki wenang? Ya. Ya, yen to pancen dawing kaki wenang kaya mengkono, aku mung nerima. Nang apa ya mung tekan semene nggonku bakal labuh lan para Pandhawa, nggonku bakal ngaturake darma bektiku lan para Pandhawa. Wis anggeni. lelakoning menungsa wis sinadang marang panguasane dat kamur weng dat wis pinesi lan kinudrat duwe lelakon dewi-dewi ngerti yo nggon kita bakal ngaturake dharma bhakti lawan pandhawa saya iki uga wis sinadang dening panguasaning para dewa ya kuwi sadurunge itu mapak perang gedhe kita kudu bisa nyirnakake ya kuwi bato batari durga lan bathara kala ingkang sejatine kuwi pancen dadi kewajiban kita nyirnakake memalaning jagat ingkang pengawak durga lan kala. Kaki menang. Pukulan Bathari lan Bathara Kala kuwi mujudake sewijining jawata. Apa ya kira-kira aku bisa lan aku kewagan nandingi kridaning Bathari Durgoran Bathara Kala. Ana ing kene ulun bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita ingkang ngaran ya kuwi pusaka. Ingkang manjingane nganggo kita aran Godo Inten. Wondene Godo Inten iki ing Sarana nggon kita bakal mangrurah satru murka. Ya kuwi Bathari Durguran Bathara Kala wis anggeni. Miat pangeneng kalangguan aklar pandan moncar dinonlir kekonan surumsara tetan padang kasor lan pajaring purnama gekono dasari mangsa katiga ing mula kang sangka kuwi gage tampanana ingkang winastan Wahyu Gada Inten ya pusaka kang aran Gada Inten manjing ana ing angga kita sawise kita nampa Gada Inten kebat kula bali ana ning jagat tulungana kadang-kadang kita lan sirenakna jagone Gustina kaki menang gage paring ana aku nyuwun pamit kaslak rasane ngatiku ora slonto bakal nyumurupi kaya ngapa kuwandaning jagone Karasata Kurawa kalukan lakune nglekas lu kita linuting kidung kadung katereng ngomong memangun manah hayu memangun manah rahayu hayu tola golong ing kowe lah dalah jagat iku patut jagat nangis sungkoro Lah kok saya ngombro-ombro pakartine manik-maninten. Nang sak wadya balane. Wong tuaku ingkang ora ngerti dodok sering perkara wae. Ndak sawangun ing tengah ngalas wujud reca kaya ngene iki, Bapak Janaka. Waluya nirmala temajati, jati temampulya tak grayang nganggo dayaning kekuwataning godho inten, Bapak Janaka. aku cah bagus. Aku ngaturke panuwun Jonggir. Ya, Bapa Janaka tiba padha-padha. Yekti ning gone bapakmu prapting tengahing alas. Samengko ming kepingin, sumusul kelawan atmajaku ndrep sila geni. Kuwi gatine. Aku mung didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ki nene elek-elek kelawan apa geng mbok tindakake. ngerti lamun negara Ngastina wis pinesti bali marang panguasaning Pandhawa kudu nganggo pecah perang donya ing ngangka papat. Ing winastan Barata Yudha Jaya binangun. Aja mbok teruske nggonmu jabel Ngastina ya ngger cah bagus Bapak Janaka aku mestoke dawuh. Dasare aku wis entuk dawuh ing kaki wenang. Tak suwun Bapak kondur dileremke penggalihe. Kowe arep menyang endi ngger cah bagus ngrampungi perkara iki dhisik Bapak Janaka. Bapak Janaka. saking kutha Sang Kurukula. Yen amutusa Sang Sri. Kok suwi ni? Lah wong ming sedhela kok suwi to. Wis sowan kaki menang wis entuk dawuh apa? Pancen aku ora entuk jabal negara Gustina kok, Kang. Ora entuk iya. Sebabe mergo aku bakal miradati kemaring dewa. Lah terus Aku mang bakal iso ngaturake dharma bukti karo kan wong tuwa bareng karo Kakang Antasena. Sesuk kowe karo aku duwe kewajiban mangrurah satru murka. Lho, sapa? Batari Durga lan Bathara Kala. Lah apa kira-kira hak dhewe iso menang? Aja kuwatir aku mergo diparingi daya kekuatan, daya timbul kekuatan saka kaki menang. Wujute pusaka nanging mapan ana ngangaku, arane Gada Inten. Coba nek Gada Inten kuwi ampuh. sing do dadi reca kuwi grayangan nganggo daya kekuatan ing godo inten iso bali waluyane remula temajati apa ora niya Kang tenang pangestumu ngono Kakang Antasena. Heeh. Dos pundi nggih dipun lajengaken ngono mboten. Bisa ngene piye teruske apa ora? Piye-piye bisa ngene diteruske apa ora nggone jabel nang Gunung Sedina. Siwanoman Kakang Garkaca Kakang Antarja. Aku wis nampa dawing kaki wenang yen topo kang tindakake mau pancen terak pacak terajang pawaler. Ora kena ndak terusake. Oh ngaten. Iya. Mula Siwanoman ndak. Arturi kundur nang kendali soto. Kakang Garwaca kundur nang pringgondani, Kakang Antarja kundur nang jangkar bumi. Lah aku kaya bali nang randu gumbala. Weh, wis ora kanggo iki. Wis ora kanggo. Bali kabeh. Perkara iki tak rampungke dhewe. Menapa anggere wis anggere saged nandingi ridanipun jagonipun Ngastina. Wis, siwa nemen aja kuwatir. <laughs> Nganti aku kalah, aku ireng bebarang luwun kukut jagatku siwanoman. surit kang ngakuru kang satetekaya putula. Iki menungsane ya dasar para nyata. Wong jireh getih wedi mati. Wani nampa patembayaning Prabu Manik Maninten kowe melayu sifat kuping. Apa kaya ngono kuwi jiwaning satriya? Kowe anak satriya pengpengan nanging meringkus satimu ora wani adu arep karo Prabu Manik Maninten. aja kakehan gunem tanpa guna. Saiki wis sanggri wis ngadeg ana ing kene. Kowe ngejak apa ayo tak ladeni. Kowe iso ngalahke Prabu Manik Marinten lakon ngukup negara Ngastina. Ayo, kowe iso ngalahke Kumbara Resi lakon ngukup negara Ngastina. Kowe iso ngalahke Kumbara Dewa lakon iso ngukup negara Ngastina. Tak sipat daya kekuatane godho inten ora sirna marga aja dundang wis sanggeni keparat kowe. Wah, mati awake. gayane kliwat ukur. Lah kok dadi iki malah para Jawata-Jawata nilar marang busana kalalindraning utawa busana kadiwatan Kaki pukulan Bathara Manikmaya, kaki pukulan Bathara Nradalan kaki Yama Dipati. Iki sandhangane do ditinggal menyang endi lah kok dadi mlujur kaya ngono. Wisanggeni ana dawuh apa kaki guru? nganti ndak rewangi kaya ya sayekti bareng ulun ngerti kelawan muga mugane ngati kita tumuli urut medhak ana ing jagat nganti kelawan Kakang Narada ingkang wigati amambengi apa kang dadi karep kita sabab lamun kita anggon jabal negara Kestina bisa kasembadan tanpa rungo bakal ngorek-orek marang pasur yaning para Jawata ing ora bakal ilang selawase urip para Jawata bakal kewirangan kaki guru iya pacupeten semene ya ngger aja mbok terusake ngestokake dawing kaki guru baliyo marang drep sila geni ulun tak baliyo ning kayiwangan ya ning aku njaluk kanthi banget sesuk upama wahyaning mangsa kala titi wanci wis nekani nggonku bakal labuh lan para pandhawa ndak suwun kaki manik moyo jangkung marang lakune wis sanggeni ulun mesti jangkung lawan laku jajara kita nggih dawuh Yayi moyo Gandeng sedaya sampun ngatingal padhang wisanggeni sampun murungaken niatipun anjabel negari Ngastina. Menapa mboten langkung prayogi kundur dhateng Kayiwangan. Lajeng busana ingkang kasingetaken wonten ing tengahing wana mangke badhe kula pendhet sarana cipta kemawon Kakang Trodo. landhep teng jagat Sebabipun menapa? Pun kayangan sepi. Mboten nonton bakul napa-napa. wah jeneng dewa nika daranipun pertangga jiwa jambu dipunirmala. Saged dipun jus mboten kok. Hai saged nanging ingkang mateng Yama Dipati. Wonten dawuh kulun. Mbok golek-golek kesibukan kono Yama Dipati. Ngapa ta ngapa? Kulon ki dadi dewa sedira kok rama saka sepian ya Mandipati. Inggih. Menapa kula dherekaken wonten ing Karang Kawidodaren? Mau aku wis merana ya Mandipati, aku diusung karo Widodari duncalke ning jaba. Lamange ditutup. Sebabipun menapa? Aku melu adus. Ha menika ya ngawur kaya Widodari 200 kok melu adus menawa sampe naik dhewe Wah pokoknya kula mboten jenak kakang Trada, kula wonten mriki mboten jenak. Sepi banget kayangan. Mboten wonten menapa-menapa benten kalian ngarca padha. Pendak lapangan enten bal-balan. Teng mriki mboten wonten olahraga napa-napa sing iso nyenengake pikir. Aku lho terus ora iso bergerak napa-napa. Saura-urane wonten bal-balan niku kula iso totoan kakang Trada. Jan wis dewa kok ya sipate sing kaya penyanyi dadi dewa kok totoan barang menika terus pundi to Adi Guru? dawuh Kyai Manik Moyo. Lah kok menika wonten Betara Guru? Sampun lenggah wonten ing Sila Kandha Waru Binangun. Menika ugi wonten Rada Yayi, menika ugi wonten Yama Dipati Aduh. Kados pundi menika Rama Pukulun? Kakang Rada, punapi, punapi. menika wonten titah ingkang wantun-wantun minggah dhateng kayangan. Mongko tanpa nyuwun stempel izin saking Cingkara Balabata kalian cing ciripit. Wah, betul guru omongane ngawur. Cing ciripit dengkule kuwi. Dipun dangu menika sinten? Eh, titah manungsa semantak. Kita sapa wani mungganing kayangan? Kita ingkang kudune ngaku sapa? Kita wani nganggo busana ulun, kuwi busana kadewatan ulun. Ngawur. Wo, kita jenenge ulun. Udu. Kakang Rodo pripun? Es pun mangga dikentikake lho. Katelune pisan ingkang wani mungganing kayangan wujud satriya bagus tanpa cocot cacat. tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamlu jenar kaya tirta nirmala kasihan bantul kaya nek omong ngawuri ra jamak-jamak wani ngembari marang panguasaning dewa ya mati bari wonten dawuh kuncine disiapke kunci menapa kunci inggris jabuti nyawane iki ya mati bari sendika ngestaken dawuh kakang rodo melajar kakang mati goblok. Wonten menapa? Kita wis ulun dawuh jabut nyawane cekaceket. Dadak kesuwen titah lolos. Neng nganti medhun ning ngacopada terus omong nek ana dewa sing pakartine sakpenake dhewe, sapa sing bakal wirangan? Inggih. Inggih, inggih piye? Sedake dadi cacing kowe. Kakang Trodo, menapi kok mboten mandi? Al diwae diwa palsu kok kon mandi ora. Yang mau diwati doya, titahe kamu doyak. Yang mau diwati doya. Yang mau diwati. Aduh kakang. Ulun boten seneng nek ana dewa kok antukan kaya ngene. Ja omong kok teklak-tekluk yang mau dipati. Endika nggih mangkat. Inggih, Bu. jagat. iwang pikulun manik moyo sembah kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Perkudara. Iye. Iki lho Iwang pikulun manik moyo rawuh. Wah, dewa ora nganggo sandangan dewa. Aku dhewe ora ngerti. Guru akekku ngaturke bekti. Iya ya Werkudara. Nrata. Iya ya Werkudara. Yama Dipati. Iya ya. Werkudara. Wonten menapa pukulun? Kresna niat ulun mambengi karo pengisi wisanggeni nggone Jabal Negara Ngastina. Wis kelakon wisanggeni tak elingake srana ulun mimba ratu, ratu tata sabran. Nanging bareng ulun bakal mundut busana ulun, ana pi wong kang wanswani nganggo busana ulun satemah ulun munggah ning kayiwangan wis lenggah ning kayangan dene wong mau moto-moto kan panjenengan ulun. Lho Busana Kadewatan dipun agem dening tiyang sanes. Iya, Kresna. Lha terus minggah? Lha terus minggah kula piyambak bolon mangke ke badhe. Bebantu dhateng paduka. sidam sekaring bawana langgeng kresna kresna kula wukulun sapa iki menengo wae kowe engko ora ngerti dhewe tak basanane pukulun nyoma diwati iya wonten menapa pukulun apa kowe ngerti beburonku Oh, mboten wonten kidang menjangan liwat papan mriki, Bu Ulun. Kelinci. Sopo iki? Hmm. Wah, kon rene keplakane ndase. Aneh-aneh. Warga Udara, mbuh racaturan. Warga Udara kita Jawani karo ulun, ulun jabut nyawa kita, jabuten. Sadurunge ngejabut tak jabut nyawamu. Pukulun Bathara Yama Dipati gantos. Lho ganti piye? Ora ana pemaine cadangan kok kon ganti. Ganti ora. Apa aku mbok anggere awur Petro? Waduh. Wah, caidan ganti ora, jangkah ora ganti. Ganti. Uh. Are ngerol sedilo kok ra entuk. Kanti. Tak ketak sapenake dhewe lah. Lah rak ngono wong kowe iki ponokan kok nganggo sandangan dhewe sing ngakon sapa? Babe. Babe sapa genjek wa? Oh sanes kok. Bapak. Cuk tak kira nek babi genjek ora. Oh ngomong kamu ra cetha. Nggih, pun. Garek nang ndi? Ah mboten ngerti bedhek dhewe kok. Ndak dolani kula ngandani garek malah nesu-nesu ora. Kowe aneh-aneh ngopo to? Lho, kita ora basa karo dewa, ora basa ora apa-apa areng apa kowe? Kon nyokro sirahmu apa piye? Hm? Kon joto cakra sirahmu apa piye? Kon nibake godho rujak polo ning dasmu apa piye? Waduh, remuk tenan iki. Eh, ganti, ganti. Konangan, es. Apa mingsa aku iki arep dicocok cakra sirahe lho. Ndoto cakra ki pamuna ing satru sekti kok kanggo nyokro garing ya ora pas ora isih siji werkudara iki rada angel saja iki wah pokoke anggere diajar wong loro badhe ndak pundi? Oh, ngilae ngawe gramate kula. Sopo iki nggondeli jaket ulun? Kulon sampun ngados ngaten. Ulun arep kondur makayangan. Makayangan. Mboten ayo mandhap pilih wonten jagat. Wis ora jagat panas. Akeh wong tumindak angkara budi candala. Akeh wong udut. Sesek jagat. Mboten ora terima mandhap rumiyin. Mandhap rumiyin kersa mboten. Ora, ora. mandhap nuwun kersa mboten ora kula uncalaken lho wis uncalno wae kresna ben modar yo ben Wis arep minggat nedi kowe upaming kon saline kok kangelan lho. Aduh. Aduh. Jaga dewa Batara. Ayo salin. Kresna, ulun ki dewa, dewa Gombalama. Ayo salin. Salin ora. Salin ora. Werkudara. Ulun tibani guntur geni guntur angin aku dara sesek aku iki aja ngayal nek ngayal ditonyo meneh sesek meneh kowe ayo salat ngono Gua ambekan angin warku dara. Lah urusan. Eh, eh, eh. Ngopo? Nganti ketok lho. Nganti angine ketok lek mak bul-bul-bul. Pon. Lah rak ngono wong ming. kok dadak dadi becara guru barang. Aneh-aneh ngesel-ngeselke. Lho, iki delok iki. Eh, sih. Ana Kresna kok kemringet kaya ngene iki. Mergo ngoyak kowe. Ngapa ya kowe? Wah, werku doro satriya kok kon ngoyak kere. Bisa ngakon ya sapa? Ora ana wong ngakon kok. Anu ora. Me meso nyocok nang gugu pancen aku kok. Pukulun Bathara Guru. Karo pulun rodo. karo pulun Nyoma Dipati kon tindak mrene Bagong. Nggih. Pukulun. Menapa Bagong? Sinuwun Kresna dawuh sandhangane kan maring ke kula. Wong kok senengane gawe perkara kok ya iso wae to. Madirono. Kok iki Sesak. mbok akon apa piye kok njoroke bokong ora ngono Lho iki gareng durung salin Empon! eh wis Wis eh, sembrana ulun wis rada tenan oh nyun mampu ten bolo nyun mampu lah ketoke kaya pincang-pincang dengkulmu kuwi Wis Guru kek dawuh apa? Ya mung ngulun titip karo atmaja atmaja kita luwe-luwe ingkang dugal kewarisan Wisanggilan Antasena. Aja pisan-pisan darbi niat ingkang sayekti mengko bakal bisa miradati marang kodrating dewa. Iye, pun saken dawuh sembah kula ngendharaken jengkar paduka kula. Iya, kula.